بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد tukiendelea na kitabu chetu irshadu lilbasair katika mada ya fiqhi na katika mlango ambao unazungumzia hukumu ya swala baada ya kutoka wakati na hukumu yake katika wakati wake tukiwa katika masala au suali la kumi na nane أنسيما رحمه الله تعالى وأما حكم الصلاة في وقتها نأما حكم وقتي كتوقتواك فالأصل أسلياك أنه يجوز أوله وأوسطه وآخره إنفاق katika mwanzo wake wa wakati na katikati ya wakati wa swala na mwisho wa wakati wa swala bihaithu la yakhruju juz'un minha 'anil waqti kwa namna ambayo haitapatikana kutoka sehemu katika hiyo swala kunako wakati wake labda rakaa moja au rakaa mbili zikawa nje ya wakati wa ile swala min jihati aljawazi katika mlango wa kufaa yani mlango wa jawaz kujuzu kufanya hivyo wa amma min jihati alfadila ama katika upande wa fadla na ubora wa kamali na ukamilifu fa awwalul waqti kuswali swala mwanzo wa wakati huwa alafdalu hilo ndio jambo bora illa fi shiddati lharri, isipokuwa katika kipindi cha joto kali. Na aliulizwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ayu amali afdalu, ni amali gani iliyokuwa bora? Faqala alayhi salatu wassalam akasema mtume alayhi salatu wassalam as-salatu liwaqtiha ni kuiswali swala kwenye wakati wake kharajahu al-bukhari wa muslim na itakapokuwa ni kipindi cha joto jua limekuwa kali sana basi fayusannu ta'khiru adh-dhuhri mutlaqa inaruhusiwa kuichelewesha dhuhuri mutlaka kwa maana ya kwamba adhuhuri yaingia saa saba mkaichelewesha mpaka saa nane na nusu saa tisa huko jua lipate kupoapoa kidogo lile joto lipate kupungua ni jambo halipo na watu wengi walijui kilisema hili litaleta ugomvi kabisa kuleta ugomvi misikitini na wazee watapiga kelele lakini nasuniwa kuichelewesha dhuhuri kipindi cha joto kali kwa sababu joto jua linapokuwa katika zawali linakuwa kali sana kwa hiyo baada ya zawali ile jua ukali wake unakwenda unapungua kidogo kidogo kwa kadri muda unapokwenda ndipo nyingine inapungua ukali anasema shekhe au maa alghaimi au maa ghaimin liman yusalli jamaa au pamoja na mawingu kuna mawingu tutia mashaka sisi hapa tuweza tukashindwa kuswali sisi kwa hii mvua basi icheleweshwe ile ya dhuhuri ipelekwe kama ambavyo inaweza kuvutwa la asili wakati wa nini wakati wa mvua ikaletwa adhuhuri simeleka vizuri kwani watu hawawezi kwenda kuswali jamaa saa sita mvua imeanza kubwa basi watu waicheleweshe ile swala waipeleke mpaka kwenye saa tisa kule saa nane na nusu saa tisa waswali huku kwetu bado ni adhuhuri ndio muda wa mwisho wa dhuhuri huu kwa hiyo itakapokuwa kuna hali kama hiyo ya dharura basi na watu wanaweza kuipeleka swala katika wakati wa kuichelewesha wakaiswali katika mwishoni mwa wakati wake kwa wale ambao wanataka kuswali jamaa ama mwadhini yupo msikitini na mvua inanyesha hatakiwi kuwaambia watu hayya ala salati haya njoni kwenye swala watakuja na mvua inanyesha anawaambia sallu fi rihalikum au sallu fi buyutikum salieni majumbani kwenu huko kwa sababu mvua inafanya nini mnyeshe na mvua ni kubwa, watu hawawezi kuja msikitini. Hii adhana pia ambia wewe kuisikia wengi, sio hmm. ila mmesikia za kishia tu za kishia eh, wa shahadu anna aliya waliyullah, hiyo mshasikia hiyo pia mjasikia. Alhamdulillah, mshukuruni Allah sana. Kuna vitu ukiwa hujavisikia unamshukuru Allah kwa sababu vile ulivyovisikia kuvitoa kwenye kichwa vinachukua muda kidogo hasa vikiwa vya kijingajinga liyakuna alkhuruju lahuma wahidan iwe kulikutoka kutoka kwa ajili ya hizo swala mbili ni kutoka huku kumoja sio mtu atakuja afu atarudi afu ataenda afu atarudi tena wakadhalika yustahabu na pia vile vile inapendeza taakhiru al-ishai al-akhir kuichelewesha swala ya isha ya mwisho yani magharibi na isha zaitwa isha ukiambiwa isha alakhir maanake ni isha ile yenyewe ya mwisho haithu la mashaqa kwa namna ambavyo hapata kuwa na taabu maanake salatu lisha isha musiswali kama vile maswali ya dhuhuri mwanzo mwa wakati si ndio bora kuswali la asri mwanzo wa wakati ndio bora kuswali magharibi mwanzo wa wakati ndio bora salatu al-isha ubora wake ni kuichelewesha saa nne saa tatu na nusu saa tatu ndio mkaswali salatu al-isha ndio bora lakini hivi nilipokuwa salatu al-isha ni muda wa kwenda nyumbani watu hawakubali bwana bwana saa mbili tufali hii mambo bwana kukaa mpaka saa tatu hapa kwa nini kwa sababu hawahi kwenda nyumbani kwa hiyo salatu al-isha kuichelewesha ndio sunna inapendeza kama kutakuwa hakuna mashaka manake watu hawakai mbali na msikiti kama watu wanakaa mbali basi hiyo dharura nyingine wayustahabu aidan na hili la kuchelewesha isha ni kwa hadithi ambayo mtume wetu alayhi salatu wassalam anasema innahu lawaqtuha laula an ashqa ala ummati wakati alipowacheleweshea masahaba swala hii ya isha maana masahaba wamekaa msikitini mtume tu na tutaswali tutaswali tutaswali tutaswali kisha akaja kuwaswalisha muda umekwenda akawaambia huu ndo wakati wenyewe wa isha sasa lau kama sijachelea shida kwa umma wangu basi huu ndo ungekuwa wakati wa kuswali isha famana vizuri kwa hiyo ingekuwa tabu kidogo akhrajahu muslim wa asluhu fi al-bukhari ويستحب ايضا ما يپendeza pia vile vile liman yarju wujud al-ma'i al-adimihi li'adimihi yule ambaye atarajia kupatikana kwa maji baada ya kuwa yale maji yalikuwa hayapatikani kwamba kwa muda fulani maji tutakuwa tumepata ifaa ya kuchelewesha idha rajahu fi akhir alwaqti ikiwa yatarajia kuyapata yale maji mwisho wa wakati na itakuwa dhuhuri haijaondoka ama itakuwa alasiri haijaondoka maji itakuwa yamekuja basi waweza kuchelewesha ويستحب التأخير للمغرب ليلة مزدلفة للحاجة napendeza kuichelewesha magharibi katika usiku wa Muzdalifa kwa yule mtu ambaye ni haji wakadhalika kullu jamii kullu jamii na vile vile kila swala ambayo ni ya kukusanya jamii kukusanya swala zinazokusanya ziko ngapi ha tamka kama mwanaume nne swala gani na swala gani zitaje wewe nini fanya hivi nini zitaje wewe نعم صلاة الظهر صلاة العصر نعم مستحيل صلاة العصر في مغرب نعيم na ishara hizi ni swala zinafanyiwa jamu yani huwezi kukusanya salati subuhi na salati dhuhri wala salatu al-isha na salatu asubuhi hapana sala zinazokusanywa ni dhuhuri na al asr na maghribi na isha ustuhibba ta'khiruhu hii zinapendeza kuchelewesha yani yakuna arfaqa ili kuwafanyia watu upole ikiwa kutakuwa na tabu kwa watu kuswali mwanzo ya wakati wadhabitu dhalika na kigezo chake katika hilo anna taqdima aula kutanguliza ni bora zaidi kuliko kufanya nini kuliko taakhir kutanguliza kutanguliza maana yake nini swala ya mbele ukaileta nyuma adhuhuri ndio wakati sasa kuitanguliza ni kuitoa alasiri kule ilipo ukaileta wapi adhuhuri kuitoa isha kule ilipo ukaileta wapi magharibi takadimu aula إلا إذا كان في التأخير مصلحة شرعية isipokuwa itakapokuwa katika kule kuchelewesha kuna maslahi ya kisheria itapatikana basi mtaitoa dhuhuri mtaipeleka wapi al-asr na mtawatoa magharibi mtaipeleka isha وقد وقد يجب تقديم الصلاه اول وقتها na kwa hakika imewajibika kuitanguliza swala mwanzoni mwa wakati wake liman yadhunnu wujuda mani fi akhir alwaqti kwa yule ambaye anadhani kwamba patapatikana kizuizi cha kumzuilia kuswali itakapokuwa ile swala kaipeleka mwisho wa wakati wanaweza kapokadhalika jambo nikashindwa kusali كالمرأة التي تظن الحيض ونحوه kama vile mwanamke ambaye anachelea zile siku zake za hedhi zaweza kumtokea basi huyo anatakiwa swali zake nini mapema asije kuwa saa mtaswali bwana mara hali ya hedhi ikamtokea ikawa hawezi tena kuswali ونحوه na mfano wake wakad yajibu التأخير na wakati mwingine huwa inalazimika kuichelewesha swala kama yashtaghilu bitahsili sharti salati kama yule mtu ambaye anashughulishwa kwa kukamilisha au kuyapata yale masharti ya swala au rukniha au nguzo zake swala alladhi la yafruhu minhu ambazo hawezi kuepukana nazo ila hawezi kumaliza kuzipata hizo shuruti ama hizo nguzo illa fi akhiri alwaqti isipokuwa katika mwisho mwa wakati huyu naye pia vile vile ni vizuri akaichelewesha swala kutokana na yale mambo ya msingi na ya muhimu ambayo anayafuatilia وكتحصيل الجماعة الواجبة لها na kama vile kupatikana kuipata jamaa ambayo ni wajibu katika swala wakama qala alfuqahau, na kama walivyosema watu wa fiqhi, wanawachuoni wa fiqhi kwamba lau amarahu abuhu bitaakhiri, lau mtu babake atamwamrisha kuchelewesha swala liyusalli biabihi, ili aswali kwa ajili ya baba yake, baba yake amsubiri. Babako kakwambia mwanangu, hebu nisubirie, tutaswali pamoja, sawa sawa eh? Sheikh anasema wajaba alayhi takhiru huyu itamwajibikia aicheleweshe ile swala kwa ajili ya baba yake. Mzazi ana nafasi huyu, lakini sio kwambie usiswali, ah, ucheleweshe. Badala ya kuswali mwanzo wa wakati uiswali mwisho wa wakati, ili mswali pamoja na baba yako. Basi wewe unawajibika kwa nini? Kumsikiliza baba yako ili mswali mwisho wa wakati. Lakini hadhihi suratu lakini sura hii ya mzazi kumwamrisha mtoto aicheleweshe swala mpaka mwisho wa wakati mabiniyatun ala man'i nafli imejengeka juu ya mzazi kumzuilia mtoto wake jambo la sunna khalfa alfardi nyuma ya nini ya fardhi tufahamiana vizuri kwa maana labda baba anajua mimi nitakosa kuswali fardhi na mimi nina sunna nataka niiswali mwanangu nimesujudi utasali yote ili apate kuswali kwanza sunna alafu ndo mswali nini kusali fardhi wanasema shekhe wallahu a'lam والراجح جواز صلاة المفترض خلف المتنفل linalojuzu ni kwamba hii baba kumwambia mwanaye amsubirie amwache aswali alafu mwanaye ataswali tena kwa mara ya pili na baba yake kwa sababu inajuzu mtu anayeswali sunna kuswali nyuma ya mtu anayeswali fardhi kama ambavyo inajuzu mtu anayeswali fardhi kuswali nyuma ya mtu anayeswali sunna si mshenelewa vizuri kwa watu wasizuiliane wa salatu muntahil khalfa na mtu anayeswali sunna kuswali nyuma ya mtu anayeswali fardhi faqad kana muadh hakika alikuwa Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu kama tulivyosoma hadithi yake katika darasa ya tauhid darasa ya aqida mkumbuka hadithi ya Jabir hmm اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار مش سهار yusalli ma'a nabii sallallahu alayhi wa alihi sallam alikuwa muadhi anaswali na mtume sallallahu alayhi sallam thumma yadhhabu kisha anarudi zao kwao fayusalli biqaumihi yawasalisha watu wake vile wakaa hapa ku waswali hapa na mtume waenda tumbi ndio kwenu swali hapo ndio zako kule kwenu wewe ndio imamu lazima ukusubiri kwa hiyo unafika kule unawaswalisha jamaa zao au unakaa wapi labda chukulie tendeni huko mbali lakini uko darasa huku jamani mtasubiria huko adabu ilikuwepo zamani sasa hamna adabu tena mshaona kina adabu ilikuwepo zamani sasa hivi hata imamu anaweza kuwa atawaza pale watu wakafimu swala kosa adabu imamu yuko pale anatawaza dakika ngapi kumsubiri atawaza ah bwana kwa sisi tujui kuswali hmm? na nikosa pia mtu kwenda kuswalisha kwenye msikiti wa watu hili jambo wale vijana wanaodandia misikiti ya watu waache, ila kwa ruhusa ya imamu mwenyewe ndio akwambie pita, lakini sio waumini tu wakuswaje pita pita pita pita na wapita. Imamu wenu yuko wapi? Imamu hajafika mpaka saa hizi, mkiangalia saa kweli sasa ni fanini saa hizi imamu yuko shamba, kama vile maimamu wetu wa kienyeji hawa, sala zingine hawaswali hao, sawa lakini kama imamu ratibu yupo basi watu wamsubiri nani waache haraka katika swala waache haraka katika swala na jambo hili si jambo la kuleta mzozo msikitini kama ambavyo tunaona tunashuhudia baadhi ya misikiti yatokea mizozo watu kazi yao kuangalia saa na nusu na nusu kwani yeye mliambiwa mbona mjesali na robo mbona robo hamkusema kwani mliambiwa kana nusu ndio muda wa kusali huo mbona kamili hamkuswali ilikuwa dhuhuri tayari na nusu na nusu subirini fika na nusu ya saa nane basi zote na nusu tu au sio hmm? kwa hiyo hizi si tabia nzuri bali watu watakiwa na adabu katika misikiti na wawe na nidhamu kwa sababu ibada ni jambo la msingi sana na pia vile vile katika njia nyingine ya Ya'la bin Ata katika hadithi ya Jabir ibn Yazid ibn al-Aswad عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتما في رحالكما mtakaposwali katika vipando vyenu huko kwenye safari zenu mkiswali thumma ataituma masjidan jamaa kisha mkaja mkakuta msikitini mkaja msikitini mkakuta watu waswali jamaa basi fasallia ma'hum swalini tena na wao wale jamaa so mpike mnakaa msikitini muswali nao tena fa innaha lakuma nafila, ninyi hiyo swala kwenu itakuwa ni sunna. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasnaduhu hasan, isnadi ya hadithi hii ni hasan. Mtume akiswali na masahaba zake, mara alipotoa salamu, waona watu wawili wako nyuma msikiti kule, sawasawa eh, yani kule nyuma wamekaa watu wawili kawaida. Eh, nyinyi vipi, mbona mmekaa? Sisi tunaswali hapa. Asema sisi tulisha swali huko wakamwambia sisi swali katika vipando vyetu maana tulipokuwa tunakuja huku msikitini ikatukuta wakati wa swala hatujafika msikitini kwa sisi tukasimamisha vipando vyetu kule tukaswali swala tulipomaliza ndio tukaja msikitini tufika hapa tuwakuteni mna swali sisi tumesha swali sasa tumekaa tunawasubiria mmalize kuswali sasa ah, hapana mtakapokuja msikitini mkakuta watu waswali jamaa na nyinyi mfanye nini sasa hapo mswali jamaa na wale kwenu itakuwa ni swala nini ni sunna kwa hiyo si adabu kwa muislamu inaposwaliwa jamaa sasa mimi swali bwana mimi msafiri nisha swali akabaki yuko ndani ya msikiti hapana msafiri akakae nje ya msikiti hatakuwa na lawama lakini kubakia ndani ya msikiti ni kosa ni kukhalifu haya maneno ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa unapoenda msikitini labda mna kikao labda mna nini ukakuta watu wanisha, watu wanaswali na wewe huku ulipotoka umesha swali basi wewe ukiingia mle ndani watakiwa ufanye nini uswali kwa hiyo utaunga jamaa na itakuwa wewe aswali swala ya sunna sawa eh? na la unaona huwezi kuswali wajisikia uvivu basi nje ya msikiti usiingie <coughs> tumefahamiana vizuri lakini pia ukibakia nje ya msikiti lengo lako si umeenda msikitini baada ya kukaa nje wale watu wameweza kuswali si utaingia ndani ya msikiti na ukiingia ndani ya msikiti watakiwa ufanye nini pia uswali tena tahiyatul masjid wakimbia nini wafanye sasa sawa eh kwa hiyo cha msingi ni kwamba tulijue hili kizitokea katika hali kama hizi basi tujue ni fadhila kubwa zinapatikana na sisi tuzikupie fadhila kama hizi wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi وصحبه وسلم نا na hadithi hii imepokelewa kwa jamaa wengi kabisa katika masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi juu ya mtu anayeswali fardhi mtu anayeswali sunna kuswali nyuma ya mtu anayeswali nini anayeswali fardhi na pia vile vile mtu anayeswali fardhi kuswali nyuma ya mtu anayeswali sunna wallahu a'lam